Затолила від нього світ, не злякала його, не викликали у душі розгублення чи зневіри. Навпаки, упевнився, що боги ще не хочуть забирати його до царства мертвих. Вони подали знак, щоб він боронився, покладався на щасливий випадок. Найголовніше, що руки в нього вільні. Ніхто не обкручує їх мотузками, черемінням, та й взагалі тепер за ним облишили назирати. Хтось зглянувся над ним, бо ще першої ночі з нього все поздирали, і дав йому драного кожуха. Ольгу дірвав рукав, щоб не заважав спухлі руці, і тепер майже не вирізнявся з поміж степовиків, хіба що з ростом. Конячина теж поступово звикала до нього, не показна але міцно мога, покірливо трюхикала позаду. Та варто було прокотитись степом войовничим гуком, а орді зірватися навскач, як вона теж летіла слідом, наливаючись якоюсь лютою схарапудженістю, навіть покусувала коней, що заступали їй шлях. Це втішало молодого ярла, який нашіптував під посвист вістру. Прутконогим іконку, вирви мене з цієї скрути, не загіржи, не викажи тупотом копит, коли доведеться втікати. І така нагода невдовзі трапилась. Проминула орда озера з білими берегами, повз яких був важкий і солоний, степ, де земля видзвонювала під копитами, мов велетенський бубон, пробивалася вишивних поміж невисоких гір уже відчувався подих моря. На одному з пагорбів орда збилась навколо хана, який тицяв канчуком на лісисті схили, мов би стьобав їх. Бранців погнали до струмка, що впадав глибоку й чисту ковбаню, і змусили викупатись. Чоловікам кочівники широкими ножами підчикрижили бороди, чуби, а жінкам звеліли позаплітати коси. Дітей відділили, тримали окремо, щоб батьки не повтікали. Ольга теж повели до ковбані, але він не поліз у воду з усіма, а перечекав, поки бранці викупаються. Дивись на них зверхня, навіть зневажливо, ніби й не був одним із них. Уже здогадав, що завтра їх поженуть до града, де продадуть у рабство, та він не дасть закувати себе в ланцюги. Треба втікати. Монь казав, що в візантійських землях зустрічав варязькі дружини. Може, котрусь із них доля і морські дороги привели до цього міста? От коли б добутись до них. Уночі він вимостив біля сідла купу з трави, накривши її зверху своїм драним кожухом, а сам поповзом, нишком, щоб не шелеснула і стеблинка дістався до своєї конячки, охопивши її за шию, став підштовхувати туди, за струмок, де починався гай. Воїн, який був на варті, нашорошився, звівся на криві ноги, вступив кілька кроків від багаття і довго видивлявся на купу біля ульгового сідла. Потім повернувся на своє місце. Ольг почекав трохи притулившись до коника. Той повертав голову, тепло лоскітливо дихав вухо. Якимсь дивом вибилися на дорогу, що й вивела їх до града. І тут відлунав шум моря. Біля брами юрмили ті, хто не потрапив за стіни до заходу сонця. Тепер мусили чекати ранку. На прибульця ніхто не звертав уваги. Ольг примостився в якомусь видолинку, задрімав. Конь, понуривши голову, стояв біля нього, тільки іноді пофуркуючи і переступаючи копитами. Він же й попередив про небезпеку, бо раптом повернув тулубом у бік степу і по старечому хрипко заржав. Ольг злякано підхопився, намацав біля пояса меча. Уже розвиднілося. На вежах стін виблискували перші сонячні промені. За брамою грюкали засуви, люди збуджено посунули до неї, а дорогою, кам'янистою і вузькою, мчало з десятеро вершників. Ольга одразу їх впізнав це за мною.